บุ๊กทู เจ็ดสิบสาม soixante-treize, 73. ได้รับ อนุญาต ได้ avoir le droit de faire quelque chose, Avoir le droit de faire quelque chose. คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ est-ce que tu peux déjà conduire une voiture, Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool, Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger, Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger อนุญาต ได้ avoir le droit, pouvoir, Avoir le droit Pouvoir เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ est-ce que nous pouvons fumer ici, Est-ce que nous pouvons fumer ici ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ a-t-on le droit de fumer ici, A-t-on le droit de fumer ici จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit Est-ce qu'on peut payer par chèque Est-ce qu'on peut payer par chèque Peut-on payer seulement comptant Peut-on payer seulement comptant ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ est-ce que je peux téléphoner, Est-ce que je peux téléphoner ขอถามอะไรได้ไหมคะ est-ce que je peux vous demander quelque chose, Est-ce que je peux vous demander quelque chose ขอพูดอะไรได้ไหมคะ est-ce que je peux vous dire quelque chose, Est-ce que je peux vous dire quelque chose เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ il ne peut pas dormir dans le parc, Il ne peut pas dormir dans le parc. เขานอนในรถไม่ได้ il ne peut pas dormir dans la voiture, Il ne peut pas dormir dans la voiture. ขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Il ne peut pas dormir dans la gare. Il ne peut pas dormir dans la gare. เราขอนั่งได้ไหมคะ Pouvons-nous prendre place? Pouvons-nous prendre place? เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ pouvons-nous avoir la carte, Pouvons-nous avoir la carte เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ pouvons-nous payer séparément, Pouvons-nous payer séparément